يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا agar din ishidan bizda ham huquq bo'lganda bizning gapimizga ham kirganda bu yerlarda biz qatl qilinmagan bo'lardik buncha odamlar qatl qilinmagan bo'lardi deyishadi qul aytingki ey muhammad alayhissalom bu o'lim hayot masalasi insonlar hisobiga bo'lishligi mumkin emas Law kuntum fi buyutikum agar uylarda bo'lganinglarda ham labarazallazina kutiba alayhimul qatl ila mabodi'ihim. Ularning boshiga qatl, ya'ni o'ldirilishlik kitobat qilingan kishilar o'zlarining haqiqiy o'rni qabrlarida ko'ringan bo'lishardi. Bir maydonga chiqishlik insonning o'limigagina sabab bo'lmaydi. bir maydonga chiqmasdan qolishlik uning o'lmasligiga sabab bo'lishligi mumkin emas o'lim bilan hayot alloh subhanahu va taoloning ishi u bir jihod maydoniga chiqishlik insonni qat'an o'ldirmaydi jihod maydonidan qolishlik insonni faqat yashashligiga sabab bo'lmaydi agar o'lim kitobat qilingan bo'lsa u o'lim kitobat qilingan kishilar uylarini mahkam bekitib olishgan bo'lsa ham shu yerda ham o'lishaveradilar ana